Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 29-ն է տարվա 180-րդ օրը։ Այս օրը պատմության մեջ 1880 թվականին Ֆրանսիան Թայիթի կղզին կցեց իրեն։ 1888 թվականին Մյունխենում կայացավ Ռիխարդ Վագների Թերիներ օպերայի պրեմիերան։ 1920 թվականի այսօրը Իսպանիայի թագավոր Ալֆոնս 13-րդը Ռեալ Մադրիդ ֆուտբոլային ակումբին շնորհեց արխայական տիտղոսը։ 1974 թվականին Իզաբել Պերոնը դարձավ Արգենտինայի առաջին կին նախագահը։ 1995 թվականի այսօրը 20 տարվա մեջ առաջին անգամ ամերիկյան եւ ռուսական մակոկները հաջողությամբ կծվեցին իրար։ 1996 թվականի այսօրը Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիում Աբու Սալիմ բերդում տեղի ունեցած ապստամբության ճնշման ժամանակ զոհվեց մոտ 1200 կալանավոր։ 2007 թվականի այսօրը Apple Incorporated-ը վաճառքի դրեց առաջին iPhone-ը iPhone-ի զարգացումը սկսվել է 2005 թվականին գործադիր տնօրեն Սթիվ Ջոբսի ղեկավարմամբ, երբ Apple-ի ինժեներները ուսումնասիրել են թաչսկրինները։ 2011 թվականին թողարկվեց Drupal կայքի կառավարման համակարգը։ Բովանդակության կառավարման այս համակարգը հնարավորություն է տալիս ստեղծել տարբեր տիպի կայքեր՝ բլոգեր, ֆորումներ, նորությունների կայքեր, ինֆորմացիոն եւ այլն։ Մոդուլների ստանդարտ հավաքածուն ապահովում է բավականին մեծ ֆունկցիոնալություն։ Ֆունկցիոնալությունն ընդլայնելու համար բազում մոդելներ կարելի է ներբեռնել պաշտոնական կայքից։ Այս տեսակ բովանդակության կառավարման համակարգը հատկապես հարմար է պորտալներ ստեղծելու համար այսօրը ծնվել են 1825 թվականին դրամատուրգ Գաբրիել Սունդուկյանը։ Նա հայ գրականության մեջ ռեալիզմի սկզբնավորողներից մեկն է։ Սունդուկյանի գրական թատերական գործունեությունը զուգադիպել է հարավային Կովկասում կապիտալիզմի սկզբնավորմանը եւ այդ շրջանի բարդ ու հակասական սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները արտացոլված են նրա ստեղծագործության մեջ։ Դերենիկ Դեմիրճյանի բնութագրությամբ Սունդուկյանը հայ դրամատուրգիայի Աբովյանն է։ Սունդուկյանը հեղաշրջեց հայ դրամատուրգիան, նրան տվեց մասշտաբայնություն ժամանակի այրող խնդիրներ առաջադրելու կարողություն։ Նա առաջինն է հայ դրամատուրգիայում պատկերել քաղաքական կյանքն ու կենցաղը, խորությամբ արձարծել ընտանիքի եւ ամուսնության, կնոջ անիրավահավասարության, երիտասարդության, դրամատիկական հասարակության մեջ հայրերի ու ворթիների փոխհարաբերությունը։ այսօրը ծնվել են 1900 թվականին ֆրանսիացի գրող Անտուան դե Սենտ-Էքզուպերին։ Ֆրանսիացի գրող, բանաստեղծ եւ պրոֆեսիոնալ օթաչու նա առավելապես հայտնի է իր փոքրիկ իշխանը հեքիաթ վիպակով, որը թարգմանված աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով, այդ թվում նաեւ հայերենով։ Նա ասել է. «Մարդիկ երազում են երկինք բարձրանալ եւ արդեն բարձրանում են, բայց պարզվում է, որ երկնքում էլ երազողներ կան, որ ուզում են երկիր իջնել» հետաքրքիր փաստեր գրողի մասին։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին ձախլիկ էր, որպես օթաչու աշխատելու տարիներին Էքզյուպերին ենթարկվել է 15 ավիավթարի։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերին կատարելապես տիրապետում էր խաղաղակարտերով աճպարարության արվեստը։ Ավիացիայի բնագավառում կատարել է մի շարք հայտնագործություններ, որոնց համար հավաստագրեր է ստացել։ Այսօր հունիսի 29-ն է, տարվա ավարտին մնաց 185 օր։